Sura 113 Al-Falaq Svitanje Mek 5 ajet Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Kul a'udhu bi rabbil falaq Reci Utječem se gospodaru svitanja Min šerri ma halaq. Od zla onoga što on stvara. Wa min šerri gasikin iza waqab. I od zla mrkle noći kada razastre tmine. Wa min šerri nafatati fil uqad. I od zla smutljivca kada smutnje sije. ومن شر حاسد إذا حسد I od zla zavidljivca, kad zavist ne krije.